baramukije inshuti yange bakunze ibiganiro bya radio isanganiro kaze amakuru mu rurimi rw'ikirundi avuga kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyeshuri bamenye ikibazo cya leta bafise amanota ari hagati ya mirongo 50 na nane kwijana bahamagarirwa kwiyandikisha muri kaminuza y'u Burundi kuvira igenekerezo rya 8 kugeza na gatandatu ku kwezi biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'indero ryo kuri uyu wa gatatu arabongewe mu bisata bitandatu harimo ivy'indimi n'ivy'ubuhinga abemerewe kwiyandikisha rero bakaba bafise amanota ari hagati ya 50 na 60 kwijana mu kibazo cha leta byinshi biri muri iryo tangazo tubisogomerwa na Yvette Nijimbere Dimi, Institut d'administration et cartographie foncière, ISCO, Institut de pédagogie appliquée, Institut d'éducation physique et sport, mu rurimi rw'igifaransa n'ivy'ubuhinga Nivdi abo banyeshuri biyandikisha Kishongo muri kaminuza Zai Burundi nkuko tubisoma muri iryo tangazo abafise amanota 50 kijana bemewe kwiga ibisata vy'ibiharuro na fizike teknoloji nayo abafise amanota 59 kwijana bakiyandikisha muri Biyoshimi, normal Sion Sosial et Humaine, ndetse n'indimi abandi bemerewe kwiyandikisha mu bisata bisigaye nawe kaba amanota agera kuri mirongo itandatu nane kujana abo bose bafise uburenganzira bwo gutora ibisata bitatu bashaka inyuma y'iyandikwa abo banyeshuri bakazohabwa ibisata harabwa amanota baronse mu kibazo cya leta kibaho uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza y'u Burundi ndetse n'ubumenyi baronse inyuma yaho abataronse kimwe muri ivyo bisata bitatu basavye bakazoshirwa mu bindi bisata bisigaye baravye ivyo bize yandikwa ry'abo banyeshure rikaza gutangura kuva ku igenekerezo rya munani rihere ku igenekerezo rya cumi na gatandatu uku kwezi uya kwiyandikisha akaba asabwa kwirangikanya ikarata ndangamuntu ndetse no kuvuga ishuri ya ava ko n'igisata yize mu gusoza iryo tangazo ibisata by'ubuvuzi médecine département de technologie de l'information de la communication ndetse na institut des statistiques bikaba bitarabwa n'iryo hitamwo ngo kuko barinda gukora ikibazo imbere y'ukwinjira hahitiye ibiza byahitanye ubuzima bw'abantu tumukurikire ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryarashinze ko uko umwaka utashe igenekerezo rya cumi na gatatu gitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza mu ntumbero yo gukaburira abantu kumenya no gukinga ibiza n'isibe ni akandi kajyo ko kurimbura intambwe tugeze ko mu gushyira mu ngiro umugambi w'ishendaye ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na mirongo itatu ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru rero riza ryisunga intumbero ya gatanu yo kongereza igitigiri cy'ibihugu bifise umugambi wabyo bwite wo guhangana n'ibiza n'isibe icivugo cy'uyu munsi ni kurushirizaho guhangana bihangana n'ibiza n'isibe uyu munsi rero ngaha mu gihugu cacu uhuriranye naho twibuka igandagurwa ry'icungu y'uburundi umuganwa rudoviko rwa gasore ari naco gituma tuzowuhimbaza ku igenekerezo ry'icenda gitugutu ukazobera inyeshenza muri komine mugina mu ntara ya cibitoki ihimbazwa ry'uyu munsi rishitse mu gihe uburundi bwaranzwe n'ibiza bitandukanye nka za nyamugigima uruzuba ibihuhusi ibomagurika ry'imisozi n'imyuzure byahitanye abantu n'ibintu mu burundi muri afurika no mu yandi makungu tudasize inyuma ikiza c'umugera wa coronavirus uwo yavuga kandi ikihimbazwa ry'uwo munsi arakajyo keza ko kwirimbura kuvyaranguwe mu gukinga ibiza hamwe no kuraba icokorwa muri kazoza kugira ngo hakingwe ibyo biza n'ubunyene tumukurikire uyu munsi mukuru rero ni akajyo ko kurimbura ibyaranguwe n'intambwe tugeze ko mu bikorwa byo gukinga ibiza n'isibe ari byo by'ibi n'igihe ubwa kane kuronsa inzego zo hasi ibikoresho byo kugera no kugeranura guhangana n'ibiza n'isibe ubwa gatanu gutegura itegeko ryo gushiraho ikigega cyo gufasha mu guhangana n'ibiza n'isibe ubwa gatandatu gushinga umugwi wo kumenya amakuru yerekeye gukinga no guhangana guhangana n'ibiza n'isibe ubwa nyuma guhemiriza gukurikiza ingingo zo kwirinda ikiza ruhonyanganda cyumugera wa coronavirus leta y'u Burundi ikaba isubiye kwiyemeza gushyira mu ngiro umugambi mukuru w'ishendaye mu gukinga no mu guhangana n'ibiza n'isibe isanganiro inama isumba ingiro Isaa zitandatu zirarenga k'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za radio isanganira makuru arabandanya umukenyezi umwe yaba muri quartier gihwanya mu gisagara ca Rumonge ari mu minwe y'igipolisi cyo mu Rumonge kuva nk'isazi 2 z'ijoro kuri uyu wa gatatu inamahoro Nadia Tawara zirengero ry'ukwezi kwari kugiye guhera yafatiwe mu gisagara ca Rumonge nkuko PC2 Melchior Hakizimana rongo igipolisi mu ntara y'Umonga bivuga umukenyezi akaba yarondegwa ngatohozwe ko ku rupfu rw'umugabo wiwe yari yatowe ikiziga yakerewe izosi mu nzu babamwe mu gihwanya mu gitondo cy'uwa 14 kwezi kw'icenda guheze icyo gihe uwo mukenyezi akaba yari yagiye atekeye ibyo mu nzu byose nk'uko mu ntwaro mu rumonge babivuga abitura ivuriro ryo ku mutumba muyange riri muri komine mutaha intara ya gitega bavuga ko iryo vuriro hari ibyo rikibuze nk'ibikoresho na ruseha baniha bigatuma bagira ingorane zo gushika ku yandi mavuriro na nyarijya ari kure urongo iryo vuriro arabyemeza agasaba ko ababishoboye boterera bikagugwa hakanaboneka iyindi ruseha baniha na nyarijya iryo vuriro ryatowe ngo ribe ibitaro bya komine Arthur Kavabushi iryo vuriro riri ku gacimbiri gatongati umutumba muyange zone na komine mutaho mu akarere k'ubuvuzi ka mutaho ni mu buseruko bw'intara ya gitega ku birometero mirongo itandatu na bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya gitega rikaba ryiturwa n'abavuye muri komine rango muri kayanza mbuye muri muramvya na kibungwe muri komine bugendana abanyagihugu bagitura bavuga ko hari ibyo badashobora gukorerwa bigatuma bajya kure tumva yuko bagomba kutuzanira ngo bitana byaba byiza hamwe babizana ko hariho ingorane ngaha usanga ahanye batashoboye bakakubwira ngo genda umutaho cyangwa umutoye nawe ni ahantu nk'umutoyi ni hano kure bashatse nko kumukora kubera hataba ibikoresho bihari byo kugira ngo bakore umubyeyi ntihace agira ingorane bagaca barinda kumwungika umutaha nubwo hari igihe ashobora gushika umutaha yamaze kumererwa nabi kubera urugendo ari runini cyane abagitura basaba iryo vuriro amenyesha ko abagitura ari benshi kandi bakeneye rusehaba niha yo gusahiriza kano karere na karere atavuriro hirya no hino rihari ukuvuga rero twe twahora twakira abantu batari bake ijana canke bashobora kunarenga canke munsi gatoya mwa turabona yuko dufise abantu benshi cyane ambulance turashobora ko kubera ikora amakomine abiri yagiye ahandi gusa habonetse nk'iyindi zikaba nyinshi byiza gusumba uwo muyobozi avuga kandi ko bafise ibibazo by'inyubako zikiri nke ubukene bw'abakozi amazi n'amatara hamwe n'uburaro bw'abakozi iryo vuriro rikaba ryaronse ibikoresho by'agaciro k'imiliyoni mirongo ibiri y'amarundi bitanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu memiza belgique igitega arthur kavabushi radiyo isanganiro Artureka vao shitugu kenguru kiretu kiri muri yontara ya gitega nyene gitegwa c'amateke ngo kiriko kirahona muri yontara abadandaza bico gitegwa bakorera mu isoko nkuru ya gitega bavuga ina radio isanganiro bavuga ko amateke badandaza va mu ntara ya Rutana nko ku birometero ijana uvuye aho igitega bakaba bagurisha ikiro kimwe ku mafaranga ari hagati y'amajana 4 n'amajana 6 ni mu ntara ya gitega yaho ziri mu ntara za mbere zimbuka mu ico gitegwa Jean Dodieu irakoze aho bagurisha amafaranga amajyana abiri ngo ni naho hari hakiri amateke mate make igitega nka jewe aho nabonye azimbutse hari nko mu bihumbi bibiri na cumi kiro c'amateke twakirangura amajana n'itanu gurisha amajana abiri urumva aho yari azimbutse harimwo aya vino kubera hari hakiri kamwe kamwe nayo ubuhoho nta teke ryino nkibona bibaza ko icyo gitegwa coba cabangamiwe n'ihinduka ry'ibihe twibaza ko ryoba rihindagurika ry'ibihe kubera ngaha ayi igitega hahora hava amateke menshi kandi meza hariya mu giheta ariko ubu uyi nta n'umuntu ashobora kuronka n'indaha imwe yonyine yo ngaha igitega ivyo biruko mu gihe intara ya gitega yahoze iri mu za mbere zimbukamo igitegwa c'amateke igitega Jean de Dieu irakoze kubwa radio isanganiro Chando Joira kozura kenuye ukwegeranya ibisigarira by'igitegwa cy'amateke ni bumwe mu buhinga bukoreshwa n'ikigo izabukije cy'ubushakashatsi mu Burundi mu kugwiza imbuto z'ico gitegwa kiriko kirazimangana nkuko bishikirizwa na Jean-Claude Bigirimana umwe mu bashakashatsi b'ico kigo mu gisata cy'imbuto ubushakashatsi burabandanya kugira imbuto nziza kw'ico gitegwa ziboneke tumukurikire kuri mikwa Jean-Marie Mayonga ibikorwa nyamukuru bimaze gukorwa ni bibiri ubwa mbere kwabaye ukwegeranya ibisigarira canke ibyo twakwita ngo amateke yari akihari amoko yayo turayegeranya hanyuma tugerageza kuyatandukanya no gusubira kuyarima mu buryo tuyakingira ikiza cyoca kiyahonya kandi tukayarima mu buryo aguma agwira mu benegihugu mu barimyi ibyo twakoze ni ukuvuga ngo twaragwije imbuto imbuto nkeya kuko ubwa mbere ntabwo tugwiza imbuto nyinshi byinshi cyane hanyuma twegeranya amashyirahamwe y'abarimyi eh, hirya no hino mu ntara zo hagati mu gihugu eh, amashyirahamwe ashika cumi n'indwi ayo tuyahereza imbuto zitandukanye z'amateke kugira ngo bamwe bamwe aho baherereye bayarime bakoresheje inyigisho n'ubuhinga twaberetse kugira ngo turabe yuko imbuto ziyongera n'umwimbu ukiyongera hanyuma babandanye bayahanahana mu buhinga twari twaberetse hama igice cya kabiri ibyo tumaze kubirangura haciye haboneka umugabo mugambi wafatanijwe na izabu na n'ishyirahamwe ikode rikorera mu kumoso aho habayeho ubushakashatsi bwo kurondera imbuto z'amateke ndetse n'ibisunzu ku gice rero cy'amateke twarashoboye eh, kubikora inyuma y'imyaka itatu turagerageza ubwoko bw'amateke eh, mu ntara ya cankuzo mu komine cendajuru muri ruyigi mu makomine ya gisuru na kinyinya bishika rero aho bishikirizwa na Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'ihinguriro TB igihe kuri uyu wa kane yari karashikiriza umugambi wo guteza imbere igitegwa cy’icyayi wo kuva mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2027 avuga ariko ko ibihe vya politike Burundi buhitiyemwo nikiza cya coronavirus vyakoze ku rudanozwa rw'icayi tumukurikire amajwi yiwe tuyakesha Irene Bere nibigira nuko gwiza umwimbo wa kanovera kugira ngo igihugu gitere imbere mu kuronka amahera y'agaciro abarimyi nabo batera imbere kuko bagurishije amababi meza ku buhinga bwiza bujyanye no gusoroma no kuyashikana mu mahinguriro ibyo nabyo biheza bikabagirira ingaruka nziza iryo hangiro rero ryoshikana ku mwimbu ungana amatoni ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana atanu ashobora kugurishwa ku mahera y'agaciro angana ku idorari zitatu ku kiro nicyo gituma rero dutegerezwa kwaba tujya inama n'ingingo kugira intumbero twihaye tuyishike ko mbere bibaye ngombwa tunayirenze kugira ngo twunguke biva kuri byinshi biva ku birere byabonetse mu kiringo cy'irima iyo uburundi ntacyo tuzosubira gukorana abahora badushorera icyayi b'abazungu ni ukuvuga nka bajya bava mu bwongereza ntibasubiye kuza kugura direkitema ikindi cyatwononeye iki kiza cy'indwara ya korona ibiharuro ufata kibanza twamenyesheje mu kigo oberi ni umwimbu mwiza cyane w'inyungu ingana riri mu bituma kitagendegwa asaba leta gukora iryo barabara no kumenyekanisha icyo kigabiro jeha n'ibigira ndi mwizinga yeremiya ni umuvugizi w'ikigabiro cya higiro komine n'intara ya gitega avuga ko ari icyo kigabiro umwami wa mbere w'uburundi ntare rushatsi cambara ntama yahabaye imyaka ibiri acima mu nyuma aca aja kuba mu bukeye bwa Murambya aha aratubwira ibiranga icyo kigabiro ubu ni nk'uko ubona ibi biti bateye vy'ikigabiro ata namwe wobisanga byoba bimeze nk'iyo myaka yose ikikafa amajana atanu ikindi ni umurusho w'ingoma wosanga abavuzi b'ingoma bo ngaha bariko baravuza ikindi uzosanga ngaha wohasanga izi ngoro n'uru rugo ruteye igomwe urabona hari ingoro nkuru y'umwami hakaba ingoro y'umwamikazi n'injoreke ucubona rero n'iri ya nyabugoro kiranga ugacubona naha nko mu mwaka baraza nka kabiri cyangwa gatatu ibarabara rijya hari icyo kigabiro rimeze nabi ngo riri mu bituma kitakigendegwa iri barabara eh, naryo nyene ryotuma benshi batishyuka ngo baze kuko urabona ni ahantu hadubuga kandi hakaba amabuye nko mu gihe c'imvura usanga hameze nk'ahanyerera asaba leta gukora neza iryo barabara bosaba ko bodufasha ibikoresho byiri barabara kugira ngo ibarabara rishike neza atangorane uje n'imodoka haba mu mvura haba mu ci neza leta kandi ayisaba kumenyekanisha ico kigabiro ca higiro ico twosaba leta na cane cane biciye mu bushikiranganji bw'imico kama n'ingino bakatuvugira nabo nyene bakahashika bakadutemberera kenshi babonye nk'abanyamahanga baje bashaka ivy'akaranga k'uburundi n'ingoma z'uburundi boheza bakabatuzanira none leta rero tuyisaba ko yohaguruka ibi bigabiro vyo mu burundi ikabiteza imbere vyose bigatera imbere kumwe nabo abarundi n'ingenzi mvamahanga abasaba kugendera ico kigabiro c'ingoma c'umwami wa mbere wubu Burundi igitega Jean nibigira ku bwa radio isanganiro Jani bigira urakenuye no kuri yo nkuru yawe duciye dusozerana n'amakuru yo muri kano kanya reka nshimire mwese mwari ko muradutega abiri nshimire François Hakimana yatumwe amajo bashikira atankomanzi Vestine butone ko ndabashikiriza ndabikebanuye ndabipfuriza umutaga mwiza